meil täna lõbus on, lõbus on, lõbus on ja mis sa mulle otsa põrnitsed, kui vana loll. ma võtan naps ja võtan kaks, et tuju läheks paremaks. oma kallimast ma laulu laulan, nii. mu kallim läks ära, läks ära teisega, teisega, teisega ja, ja, ja las ta läks, kui ta tahab kui juba teisega las lennata. küll sattus ükskord sulle kätte tasub ja, ja siis naeran sinu üle ma ha-ha-ha ja küsin siis sinult, kuis tunned end, minu kallike kallim Tallinnas, Tallinnas, Tallinnas ja Võrus, Viljandis ja ise olen Saaremaal seal mind nad kõik nüüd ootavad ja minu peale loodavad ja üks neist ootajatest oled sina ka. mu kallim läks ära, läks ära teisega, teisega, teisega ja, ja, ja las ta läks, kui ta tahab, kui juba teisega las lennata küll saatus sulle ükskord kätte tasub ja, ja siis naeran sinu üle ma ha-ha-ha ja küsin siis sinult, kuis tunneb end mu kallike